Reducti cascitan consumon de aquo. Cedusciado cae lavado de vestagioi, ni consumas aquon, tio estas clara. Sed ciu vi ancauscias, che en nutrajoi, vestagioi, cae elektronicae articloi, cascigias grandae quantoi da aquo? Oni nomas tion virtualan aquon, cae ancao tia ni sparu. Circao cent dudec tri litroin da aquo, la averagia homo in centra Europo, consumas ciu tage. Ne encalculita estas la virtuala aquo. Spari aquon por multai homoi estas mem compreneble, quan cam cenie in Austrio, exemple, ni ne besonas zorgi pro mal abundezzo de aquo en multae partoi de la tero ali flanche, pura aquo estas malabunda fontajo. Cai tiun male galan distonon, la climata shangio ancora o pli fortigas. La sudo de la tero farigias pli seca, la nordo pli humida. Ni pli fortigas tiun fenomenon, char multae el niai consum varoi estas productatai sub alta consumo de aquo, en landoi en ciui trinc aquo mancas alla logiantaro. Conscia consumo de aquo, cae sparado de virtuala aquo, helpas protecti la aquo reservoin de la tero. Virtuala aquo estas jena quanto da aquo, cio estas consumata por la productado de varoi, au por servoi. Tio amplexas la aquo consumon en la tuta productada ceno, do por cultivado, au el fosado de crut materialoi, por prilaborado, por forzorgado de forgetajoi, cae tiel plu. Giuste nutrajoi besonas en multai partoi de la mondo tre malsamain quantoin da aquo por la productado. Unu kilogramo da terpomoi bezonas en Germanio circau dec litroin. En Egiptio ofte plurain centoin da litroi. Simile status la afero pri multai aliai spezoi de legomoi cae fructoi. Acetu laueble regionain cae sezonain nutrajoin. Ili ne nur postulas multe pli malgrandan consumon de aquo, Ol la concerna importita varo, por nutrajoi e la regiono crome ne estas usata aquo, quiu aliloque en regiono e cun malmulte da aquo mancas quiel trinq aquo. La productado de viando postulas tre altan consumon de aquo, precipe se temas pri convencie productita viando pro la i besto e soio cae maiso. La ecologia besto bredado havas primal grandan piet post signon, char granda parto de la besto nutrajo estas mem loce productata. En practice ciu producto casigas virtuala aquo. Oni povas spari tion, se oni usas la obiectoin laueble longe, tio valida same por elektronikajoi, kiel por mebloi, texajoi, au nutrajoi. Ju malpli devas esti produktata, des malpli da aquo estas besonata. Cai la aplico de chemiajoi dum produktado, ancau pli altigas la consumon de aquo. Compreneble ancau sparado de aquo havas limoin, sed jam helpas, se oni conscie consumas, cae accetas tia in varoin, ciui besonas malplida aquo en la productado.